Haraznama derbarê Koşulata navîn dihatxwin. Ee, Bi taybetî di alî tespîtkirina e, pirsgirêka çavkaniya krizê û e, riyên çareseriyê di alî wek prensîp yani di alî ilkesel de e, derfireh <coughs> li ser hatî rawestandı. Ji bo vê di nirxandina cîhanê dijî yani kriza giştî cihanê o u kriza drojelata navîndin ee, her demê ji boî me û ji boî giştî êgê kesek îdî e, li pirsgirêka e, di çerçeva nerîna modernî ta demokratîk didinarin referans e, ev ya bir rengî me re bigirî destê baş bi yanî parazname niha em kaos yan jî ew pawda ya jî xerabiyat rojhilata navîn de em digirin dest a qawz çi ye ji bo hîn betir mere bi mînakekî pratîk bigire dest em wer tahmin bikin ki însanek di nava pêlê behrê de aslında ew rewşa qawz ji çünkü belirsizliği, tehlikeyi, krizi, encam ne diyarı? Her deme ihtimala ki pelvi bina xwed da kurtînin heye. Xelasbûna ji qawus demak insan digihêj bejayî. Yani bi vê rengî çareserî merekarî Demek ki rewş iro, yani demak em dibêjin qawus, qawsa rojilata navîn. Qawsa rojilata navîn de. Tê mana ki ev herem bi pirsgirêkê xwe bi hemû rengekî masiya êgê dondire vê heremê peyda dibin, istikrarsız deyin ne diyar değil. Kengi epele bahrevi da kurtinin ne diyarı. Jiboy ve brengek iş rengad havuldanek bügheş becayet. Tabi ev havuldan renge rengarenk. Yek bi bir rengi dibêje re, rebazeke nişan dide. Dibêje riya xelasiya ji qawusê ev e. Yek dibêje riya xelasiya ji qawusê brengeki farklı. farqlî. Ji د مسئله پیدا کرنا رواز خلاصبون اج به تحلیکه جی پرسگیرک هن ایرو نرینا حاکم نرینا آ yani hegemonya kapitalist yani a kapitalizmi e, vek sistemeki cihani vek sistemeki bu hemu cihane lazımı pediviyeyi وەک ڕیا چارەسەریا هەموو پرسگرێکا نیشان ددن bi vî rengî dinîşandan eger herema rojelata navîn nirxê kapîtalizmê bi bîreycîtî bi liberalizmê bi serbest piyasê bi van tiştana eger benimseme bike qebûl bike ew riya xelasiya ji qawsê bi vî rengî ji qawsê <laughs> derdiker tabi her çiqa se denemek hatine kirin aksî ve isbat dikin jî fakat dîsa kapîtalizm divê derbarê dibe ısrar yani kapitalizm bi ısrar dixwaze e, wer nîşan bide giriya xelasiya e ji qrizê benimsemekirin, kabulkirina nirxê kapitalist ê cîhanî. Bêguman hinek rêya dîtir rêya dîtir jî henin. Bi taybetî proca navê modernîta demokratîk. Li ser esaseke milên erênî, olumlu, di çand û civakbûyîna rojhilata navîn de, mere karibe بنرخي تشاغ اي اساسي بطيبتي ملوي علمي تكنولوجي بجريد بفي لريا ريا خلاص يا جي قريزة بيداد بقشتي دمك ايرو قريزك واف قريز بر بر دجوار دجوار بوين او اشكوتي نامره لد نارد لگنگ در جهانه لگنگ در جهانه قریز فقط ريا در باز کرنا قریزه لوان درانه وەک چاوات بێ هەرەمێدە بە ئێش بە دەرد بە فەلاکەت نینە ji bo hinek taybetmendiye xwe kulturel û êcivakî ew heremana zêd rewşa wan bêtir elverişlî bêtir adayên di hinek nirxê ji derve qebûl bikin vî şiklî li gorî xweş krîzê xwe derbas <coughs> mesela di rojelata asya de guhertinê liberalîk çêbûn endonûzya malîzya singapûr nizam kûde vê Disa hatta dema Davide le Orta Asya ve Kafkasya ci hinek yönelime bir şekli çebun ser esası liberalize kirna sistemi bir renk ya halas buna krize koy e, dedi nişanda. Emperyalizm seri duvalatin yekbuya Amerika ci kriz edici. Ev ji riya halas ya krize biçe evdikin biçe tkvazı e, pekbine brenge e, giştikirin ya jî genellemekirina sîstema xwe li hemû cîhanê di alî fikrî de propaganda di alî îdeolojîk de hemû cîhan dibin bombardımanekê hiştî proja sosyalîst dibêje îflas kir proja dînî e, nikarib alternatîv bi ji bo dünya hewldanê cîhanê hewldanê insaniyete her demi ji bo bigihê jin çareserîkê ev çareserî jî di şexsê sîstema kapitalîst pêk hatî yani di liberal demokrasiyê pêk hatî ji ber çi hemû sîstem û muhawelê hilweşandina kapitalizmê dibêj bi ser neketin dev jê ber digî bi ser neketin bin kertin teslim bûn ev ya isbat dike ge esas sîstema mutlak ag heqîqet di dest yani brengeki rast çopantına hakikat edeyim. E, kapitalizm bu ve e, ev gerek ev sistemde benimsemektir. Beramberi ve tepki hene, reaksiyon hene, ev reaksiyonana brengi hovane, brengi hov nişan dedin ve ev reaksiyon brengi geçava muhavela carek didxwazin tarihe ber bir paş ve bikşinin. Ji ne insaniye, ne bilimseli, bi hakikatir tersi li ser vê esasî jî gerek mehkumê tunebûnê bibe ji bo vê jî gerekça ji êrişê xwe li ser Iraqê li ser Efganistan li ser Libya li ser heta mesela hêzên demokratîkî rastî wek hereketa me li ser vana gerekça ji bo êrişê xwe dibînin li ser esasek ew kilîta hakikatê dest wê de ye ve hemû kesek li dijî vê sîstemê ne li dijî hakikatê hak kirine şer hakkını bir bir şekilde tuhazış gariz eder basma. Projenata navin de pırs girek havka sarahat e, e, yani çareser kına pırs girek havka sarahat ne? Jberçe projenata navin gelek tişli sertin gur. U her demeci rasti tişteki işi isbat dike. Jvan tiştana çiyim dibem hamu plane derbare ve heremete danim. Dema guruburu pratik bu iner demine iflastık. Adeta روشنات نوین de وک قبرستانا تاساریه گیجدر وتن حاضر hazır. به salay. جبوی گه ev herem. yani bu bir perçak ji e, hezin cihani bi fikre xwe bi pratika xwe bi her tiştê bi perçak ji wê hatine kir muhavele guhertine hatını kırın. Guhertine civaki, guhertine kültürel. Fakat sernekedir. Eveya ne ne tasadüf. Ev rastiye buhar dine u iru gelek dere cihanete kabul kirin. Yani gelek dere cihanete kabul kirin. Çi ev rasti? Rojelata navin e, ver zu e, ji boî benimsekir benimsemekirin ya jî kabulkirina fikrê derve nehazir amade nî nikar kabul ji çi tê ev nekabulkirin ji çanda civakî a hezarê e sala hin jî bandor ew kişilikê ew şexsiyetê birêve dibe moralê wî hestê wî terzê wî jiyanê e, diyar dike ji bo vê axtarime Yani filaneke ji derve ji boî dîzayna vê heremê tên danîn serkeftina her demek geçici diye. Mayinde nav. Yani navın vak evkek ki, jiboy çare sergirineki mayinde jipers greki heremer. Liser ve rastiye tabi mere gerek bu sekin. Yani eveya hayalek ıı, iddiaya ki bebingehe ya ji iddiaya ki bingehe serve gerek merep sekin. Fakat ilk tiştek mereve rastiye dedin ispat kirin çi proje giş dervetten hazır kirin. Jibo jnuhdi dizayn kirin ave heremi kevn u iro biser neket. Biser neket. Mesela ev proje Mere garbej hata asteki rojelati asyadı biser dikev. La Amerika biser dikev. Fakat rojelat anadil biser. Ev çanda gibi hazar sala çe buyid ve heremedin demek ki خودی باندور جبوی ویجی دو هندر ده یعنی سر اساس یک دینامیک هندرن جبوی در باز کردن کری ذهنک محاوله چی بون اما ام محاوله بسر نکد او فدکاری هات کرن آلی وی زانستی هبو محاولن جدی بون افتشتانه هن همو هبو فقط بسر نکد جبر چی بسر نکدن جبر دور دیجی پرس گریک اف بو مثلا او محاوله دیجی سومرگه جدیه بون راست Mesela محاوله رونسانس ادروشلات نادین ده داویا ست سال نوزده دسپیکا ست سال بیستادم محاولن لدیجی او لدیجی رونه سومرگه جیتیه بون لدیجی دستلا داریا دربه بون فقط bitçe kevan şerrevan xwest Modernite kabul kirin. Yani xwestin riya çare xalasyaj ji bu kopya kirina nirxe modernite kapitalist duwalatê xwed bikin. Ji bo ve heta derece davi giredayı modernite bu. Adeta koleti jer dikirin. Be tereddüt, be, be tartışma her çeşitli ve kabul dikirin. Ama aynı vakte dildici sümürgeci diye tekoşin dikirin. Ev nakokip. Demek ki kopya kirinci pırsgire geçer sernak. Mesela e, ev hareketa zanistiye agdrojelata navin derket bigiştici hareketeki para kodda modernite kapitalist. Yani para kodda nirxên modern ê e Ewrop. Ege şoreşa Fransî girtine, eş İngilîzî girtine, demokrasiya Ewropa, mafê mirova Avrupa, mafê birey li İran, li Mısır, li Türkiye xwestin van tiştan hepê. Kesê wek Cemaleddin li Afganî, Kevakibî, Mirza Malkum, e, İranî, nizam ki evana hamu. Ya, Li dijî sümürgecîtiyê bun, li dijî monarşiyê bûn. Li gorî xwe xwedî projeyekî Rönesansê bûn. Junud zayine bundur şelatana. Fakat bisernek. Sebep çi demek ki ne kese gijder ve duhazın sistem akı bidon runişkandın karın biser bikevin. Ne jid hundur di kese githuazın binirhe derve yani çandına nırhe derve dondure ve heremede dikar mesele çaresir. Ev lideredi rahat çedib. Mesela Afrika'da kondavan diçun درس ونات سومرگجی خوان دخند لفرانسات خواندن لبلجیکات خواندن انگلترات خواندن Avana hamu هیز سومرگجیل سر افریقیا بون او دهاتن ایجار دوانات خود aktarım dikirin. O garibun guhertine geçeye bikran. Ser dikkat edin bir ari. Fakat ev muhavelet rujinata navinde çe bu lebgel rına bu yek. Jigel rına bu mal. Fikri çep jiha. Jibu ve pırzgirek dibirde. Yani kriz ev kriz heza dinamiki hundurin terenakenege derbaskı yani kavse derbaskı bejaye muhavale ferskirina nırkaj dervedi durya erişe çe vak çaval Irak ve Afganistan erişe askeri de be çiçe durya aktarımın kültürelu dayetmen modelin civaki de be tarzı jiyan edbe merele edin arip sernak ha herad ki yani demek ام دبیجم سر نکبی اف شاش نه فهم کردن نه و معنی تماما به انجام دمینه یا جیش بوی خودی خو هیچ انجام نگره نه امریکا قزنجلیه Avrupa kazancılıyım. Kazanç digre. Fakat em anha tişteki diye münakaşa etkin. Em kavus münakaşa etkin. Kavus roşelatan er açtı. Kriz roşelatan er abine münakaşa. Kriz bena eder bas. Yani pers Grek diminin şerre hundurinin, fakirtiye, nezaniye, gelek ee, alameti dîtir ê e, qrizê dimînin ew nayê derbas kir ve demag vê dema ge em vê dersê e, tabi gerek mere hinek e, tişta esas bilir. yani hinek taybetmendi heni gerek mere es beri her tişti demag em bu di heremek di guhertinê çê bikin demak em bu di huner di heremekê di şoreşê çê bikin pirsgirêka çareser bikin gerek em her tişti mensube ve herem. Yani em aydı ve herem. Aid winek meher. Arabi jert vejin intima. Yani taaydi ver. Tecvür. Dwi zemini drune. Pana xob dwi zemini. Ulvur li çare seriye fırsgireka bıkar. Ebe gerek em zelal bıkır. Jberçi fırsgireka me evi ki em demagı rojelata navin. مناقشه کن ام دوی زمین درونان اید بونا متونه ام به متد روج آوا یا e, heri olumlu oryantalist endikrindesin. Metode rojava orientalist için. Orientalist be ev e, be Arabi istişrakdı bejin. Yani dervare rojheladdı. Kesek var dedin xwed xwedî agahi ê ilgilî bûne. Fakat de esas de di berhemê her demi üstünlük aroj ava u jboyge e, şekillenme insanet roj hela dibnirxi roj ava çebikin u her demi wî tabi bihelin karkir. Esas armanca wê ev fakat wek hereketeke olumlu hatta demek nez durji her demet hati nırkandın oryantalizm. Fakat esas da tebaiyeti yani e, bir taybeti tarzı yani fikri de e, rojelata bu bikuwek evkeki koloni yani e, heremeki koloni bağlı avr. Ne inisiyatif de dest roj avade. Çima inisiyatif dest roj avadeyin? Hareketa evk, hareketa e, şaristaniye, a ilmi, teknoloji, iro nasnama xwe di rojava de îfade dike elm felsefe avayî yani hamu beşê elmî elmên civakî o elmin xwezayî felsefe her tişt di iro, de îro xwe îfade dike eveya esas tiştekî pir normal tiştekî pir normal çima Çünkü peşketin, peşketin mahkume kuşula. İro li vê hinek şart hene. Em heta astekî karin pêş bikevin. Ama demek em ji mektebê derdikevin diçin alanekî daha berfire, şartın farklı hebin. bu çaxî peşketin u paşketname jil gori ve karı e, dimecale gidi de hareket. Jiboy ve şaristani çavkaniye ve roşelata evaya rastiyek iro gelek kes bir dizi bici, bir rengeki fedyok bici, kamuflani bici idi kabul dikin etiraf dikin. Fakat ev şaristani vek berhemeki diroki e insana di zemineki ditirdi hebetir peş bike ve tişteki pır normal. Pır normale. Ne giymasiye ki roşelat? Ebe o giymasi gerek mere ne bi? Giymasit kude. burda ki roj ava nezik vuna ve jizanistiye, jilmu hüner, ji her tiştege asti insana peş didixe ki irqçî yani nezik irqçî nêzîkbûnekî ben merkezçî nêzîkbûnekî cinsiyetçî yani bi vî şeklî zanistî wek malê insana وەک ڕەوشێکی دیرۆکی تاریخی تاژبەری هزار هزار سالە دەست پێکریە ji wextê insan di destê xwe dikarî bû kevir bixebitîn ji bo jiyana xwe ji wir destpêkirî û heta îro gihaştê astê ev spirnêtîka ya jî elektronik û tişmiştê ha robot û elektronik bi vî rengî nagire dest tam tersê wê ji boî tê wê dîrokî serbixwe ji boî tê wê dîrokî زانستیل سر اساس کی ارخچی دگره دست یعنی زانستی وک برهم زلام سپی روش آوایی دگر جبوی ویجی کسیج در بخوا دخواز به اراده به به هزم. و اوهب تایبتی جی لسر روجهلات دخواز محکوم بکن لسر روجهلات دخواز حکوم بکن جبر چه؟ دروجهلات ده تایبتی دروجهلات آنوین ده پتانسیل الترناتیفه شهرستانیا روش آوا برانبری شهرستانیا روجهلات لگوری خواه نویی yani ne nehavka sekevne. Ji bo vê potansiyela alternatîv beramberî şaristaniya rojava her demet rojhilat diheye. Li ser vê esasî zanyarê rojava sîstema wê siyasî hemû nava hewildanekî dijwar dene ji bo ge rojhilatiya yani insan rojhilatî ji vê rastiya yab yabancı bir helim. Yani ihtirar bıkın. Garip şey. Cübeyde. Zanistiyar hoca ava çava digredest. Erkçitiyavet kut huyayı. Erkçitiyavet bir şekli huyadıkı. Dibejin elem bişaristaniya hoca ava dest fikri. Roma u Girek ilk gave xo avetini yani Girek Roma ilk gave xo avetini o be Rönesans'e jünuhde jiyan buyi. Yani Rönesans zaten temana jünuhde jiyan buyi ne vejine, cünühdü ne? Yani esas cünühdü vejina insanana, cünühdü vejina berhemi şahristanya Grek u Roma dveçe bu. Baş. Bu çehren dvejin ama nüvisandına hieroglifi hayil Mısır'ı beri milade hazari sala piramit hene gredaye zanistiye ki, hendeseyî ciddiye, astronomi heye drujelata navin de tapınak hene çandini heye avdayın heye ev tiştane han hem o hene dibejin na dibe ev rastlantin ev neticale kolineki bi akıl çenevi rastlantina vi şekli inkar etke yani ne tene var bere mesela hatta hinek de aliyade de ali naskırna roj ava زانستیار روش آوا فلسفه روش آوا ام جو خو جار نوک رفرنس چی نشان دادن حتی وک متریاله که ام زده حالا خود دنه وک راسل مثلا اویا برنگی که اشکرتی نسما yani dibêje wir de rastlantî hene yani var tesadüfin di astronomi astronomî yani elmê elme gezegena van alyana de gelek tespît hene teqûm heye ev an hani. نه دبیجه اساس او دورد تنجیم هی یعنی جی بوی شانسی خو ناصر که جی بوی انسان قدر خو فهم بکه دوی درباری مجبور بو حرکت استر کا تعقیب بکه او هی جی هنک آگاهی جمان چکر دبیجه پیرامید تنه پیرامید او که هندسی حتی رو جایی رو سر اساس وان kuralana geometri hatta bingehe binaya jiser esası kurali piramit eden avakirin formüla ve heydi hendesedi mesela. Dibejin naj bu اوک جوای insan خو نشان bide, مزنای خو نشان bide, تنری بوینا خو نشان بده خدای بوینا خو نشان بده تشتن ها çekir اوکه کی عقل تتونه جلگرینه کی عقل هولدانه کی عقل تتون اول چی esas rojhelat beramberi xwe bihêvî bihêl yani beramberi xwe bihêvî bihêl ji bo wê modernîta kapîtalîst bandora wê li ser paşdemayîn paşketina insana zede zede hay. Ciber ev xo merkez digri erkçi xo esas digri eş derbi xo vek ee, insanı tamam behez bu kudret karı bir fikri karı çareser yeş boy pırs girek el peşi evi dert kevin na vek insanı hov ee, liser esasik intaj bikina kabul bük. yani tişte der ve kabul bik bir şekli jiyana xobre ve bibet mahkum ebey. Tabi evvel gele ki e, evki yani e, pirsgireka derdixim. Rojava esas armanca ve ev. Yani çanda rojava, kapitalizm, modernite kapitalist ev. Em dikkat bikin hatta kapitalizm bi ser dikevici yani hatta kapitalizm bi ser dikevi insaniyet her demi huzure yani ali fikriydi, ali hayal da ali utopyadı, utopyadı. Her demi huzur et kud binet ve garandına paştı. Her demi huzur et vurdu. Da kapitalizm de ev tişte guherdi. Esas ev çiye, insan bizane bun ya bezane bun, demek huzur edi, tariha kevndet bine, yani esas de vedgere, tuhazı vegere civaka hozayı. Hozaya civaki. Tuhazı vegere gerwi بنرخ وی انسانی به عدالت بو کهویه به آهنگات نافبرا انسانو خوزایه ده خوز و گروه تنه kapitalizm evaj ortaya kir. Em dikkat bikin derek kapitalizm ted ser dikeve kes idina xwaz paştı veger. Derek fikre kapitalizm ted hakim dibe kes idina xwaz paştı veger. Hatta du paş ba du paş du mayine çi evdiki ilkel paş hobitî, xerabîn. Ji bo ve esas qetlîama mezin dûr dipekti. Yani insana ji kokê wan tecrid dik. Ve insana dike wek materyalekî ji jboy sîstema xwe yani nesnak jboy bo karî bi sîstema xwe nirxê xwe ser bidurûn şikandir. Ev tehlikakî mezin. Jboy bo civaka ji tiştekî hat şedik. Civaka beramberî xwe bêhêvî dihêlin. Na civaka beramberi beramberî xwe bêhêvî ma çi dibin? Ew civak îdî hêza wê dayînê بخوا باوربون نامینه چید می دبی وک اوکک یعنی وک روشکی تنه قبول دکه تنه جبوی خود دگره نکار yani tişte heyi kabul ev mirina civaka yani civaka ancak bir şekli bimre demage heza heza çekirni kulak kariye duha duvan da bike و her demel hevya derve be bi ببیرنگی انسیاتیف من دا بکن طرز خوی جیانه سیستما خوی سیاسی خباتن خوی اکونومی هر تشتی لگوری دروه ایار بکه اساس خرابیا مزن میچاوچی و اویا بخبر چیناب ev bombardumana ideolojik kültürel fikri agil serçedibe ve ev encam dert kevholi. Jiboyi ve Rojava iro çidkin družinata navîn de bi rengekî ji renga dixwaze ge beramberî nasnama wê yabancîbûyînekê çêbike yanî insan drojilata navîn de beramberî nasnama xwe yabancî bibe nasnama xwe red çand nasname diseri serî di çand tarzê jiyanê nirxên civakî e e olumlu yani e ereni diredayê dayanışmê ahlak vanaj ortaya rakir disa tarihê ki rast negirdest. Mesela em dikkat bikin e, nezikbûnên analitik û nezikbûnên tarihî bi bir şeklî her cudan Di parazname di serokatî ser vê xalê Yani de sosyolojiya kapitalisti, sosyolojiya modern ta kapitalist a pozitifdi. Çi hey an analitik hey. Yani nezikbûnekî tahlili hey. Ser çi? esasi tehlili yani dibêjin rewşekî pir xerab hebûye bi aqil re nedbûyek bi mantiq re nedbûyek beramberî wê tekoşîn çêbû şoreş çêbûn bi serkeftina kapitalizme encam vê serkeftinê re rêl pêşiya elim teknolojiya her tiştî ve bu ev bu bunekî tehlilî analitik û eveya çi ki, boyîtê tarihi inkardık. fakat eğer boyîtê tarihi inkar nebe وچاغي ev dert kev holê insan ji bo gikaribe ji bo gikaribe hîn bêtir insanî bûna xwe pêk bînin şopandina heqîqetê bi rengekî rast meşin heqîqetê bi rengekî rast bişopînin her demebûyî xwedî hewildan ev hewildanana pir bi rengê xwe yê biçûk dest pêkiriye gav bi gav metin metina. Bi dîn hîn bêtir adeta gavek dîtir xwe nêzîkî rastiyê kiriye, haqiqetê kiriye. O bi felsefe û metodê ilmî dîtir hîn bêtir mesafe qet kiriye. û hîn jî dewam Ev milê wê dîrokî. Demek ev milê dîrokî em bigirin dest وچاقی gerek em önemi bidin şahristaniya rojhela. Yani vak çavkaniye şahristaniye gerek em le binarin. Demek tu vak çavkaniye şahristaniye le binare. Vî çaxî gerekçeteyî desthilatdariye û hegemonyaş ortaya radibin. Yani gerekçe roj ava e desthilatdariye û hegemonyaş ortaya radibin. Ji bo vê bi israr roj ava ji bo her demê xwe dî gerekçeyê hegemonya bin bi israr ve ve rastiye ji ber çav wan dadik. Bi rengekî sinirlî digire dest. Di çerçeva ve giçawa mesela mesele elmî e, rewşekî girêdayê coğrafyekî ve Avrupa, roja avayî o bi taybetî jî bi jê hatîbûna e, zilamê spî peyda bû. Ev erqçîtî e, bi zanebûn tê dayetmekirin ji boyê gîçi ji boyê ge insan berenberî xwe bihêvî bimî. Tabi ev bandor çêdik. Kengi bandor çêdik. Na Avrupa, çi bêjî serbest. Bera bêjin. Zaten muhavele ve hegemonya hene ji bo vê gerekça ji bo xwe peyda dike ev gerekçe irqçîne îdeolojîkin renge reng gerekçe û bi hinek xalê serkeftina xwe yani di meydanê jiyanê cuda cuda de serkeftinê xwe jî ji bo xwe dike wek referans û vî şiklî dixwaze xwe ferz bike ew tamam tê fehm kir miqabilê wê giringe her kesek ji beramberî wê hêza xwe yî yani heza karibı biji bu xwe bijî li ser kokê xwe bijî yanî yûlendiriciyê esas taybetmendiyê wî bin ne êj derve bin ev ew hewildan jê ev pirsgirêk de dernake wî çax çi wî çaxê hekum dikir çi qaserek xistin kirî bi çi qase zanistiye esas bigirin bi vê rengî tekarî bi encama bikir di vê alet pirsgirêk tune pirsgirêk diku derdkeve pirsgirêk dema tu xwe beramberî xwe bihêvî بهیوی نه پرسگریک اگه ام دیجین اف yani kapitalizm de esas dixwazi ve encam eder xoli de insan adı beramberi xwe bêhêvîtiye pêş bix yani insan bi xwe beramberi xwe bêhêvî Riya xalasiyet xwed nebîn. Riya çareseriyet xwed nebîn. Bu xwe bêbawer be. Perspektîvê me şaber pêşerojê pê tune jer tunebe. Ne xwedî proje be. Pirsgirêk dûr be çax. ew kes wiçaxî çi dimîne ew kes dibin maddak ji pek anina proje gayri xwe ew kes sadece digire nad, yani dibi wek ew rola gidlîzî dibi wek rola çanak mesela ana çanak çi sadece ji bo gimere tiştê gitê weşandin mere bigire ama çanak nikare di aynı wextê dibide belav ew ji ortera ji bo vê beremberî xwe bihêviye we tiştekî jiyana me hakim dibe فکر روجاوای طرز جیان روجاوای او حاکم دبش برچه جبرگه me hevî bixwewendak ji bo vê jî em ji bo ge em gavekî şehristanî vavêjin ji bo ge em qrîza xwe derbas kirin pêdiviya me bi ezberekirina tiştek ji alî rojava tê dûr de em xelas e me civakî kulturel re ters e ji bo de em rastî pirek اویا ya şunak بخوار بینە کریزێکی باکی کویر دەکە نرخê gilber xwe din hene e dinini, e malbatîne e aşiretini, e qebîletîne bi hev ters de ev hed bi ser sebebê gê qiriz çûna bê çareserkirin hîn bêtir kuîr ji bo vê dema gamrojehata navîn tartişme dikin gerek em ji vê yani em ji vê psikolojiye xwe yani ev psikolojiya her demiş boyime demagoroj ava te gotin demagoroj ava te gotin zanisti peşketin meznayî te ifade kirin em var fam bikin ya emi em rengekî rexnegir nêzî hêza rexne ilceme peyda bipeydanet heta niha jî mesela em hêzekî xwepêşeng dibînin wek urgut em xwepêşeng dibînin heta niha di nav me de hinek heval ji cesaret dikin û modernite kapitalist rahne dikin, rahne dikin, ev rahne, ev tarzı rahne, de ortama me bile, de ortama me de <coughs> zede gerçekçi naydı. Bu gotuneki kaba, tüçiye, tükiye, git modernite kapitalist rahne dikin. Çiğte heyi git beraberi ve rahne. Efers gerekli ciddi. Çıma, çünkü modernite kapitalist, di şahsiyet işte gıdroji avadı pekti, devlet netev, endüstriyalizm, kapitalizm, paralel bir heza fikri u çözümlemeyi mezin, Bukhara çi dest ve hısti üstünlük eki psikolojik, serkeftin eki psikolojik peşhis. Beramberi ve demedi bin keftin eki psikolojik peşhistiye. Ve ev bin keftin ahan em biçit xwazin tamam bikin, demak emkarı bin bibin vakuan, Ne vekwe. ام ام دخوازن در باس بکن جبوی به هزامه رخنه تونه جرخنه ویتر لگرین تقلیده جرخنه ویتر لگرین تقلیده هی تقلید تابی نه پرسگره که چاره سر نکن نه پرسگره چاوکانی خو دوی داد اوکت نه مثلا دروژ آوادن علم علم نفسی هی علم سوسیولوژیک هی علم انالیتیک هی wekî dî xwezayî hey, elmê civakî hey, li ser wê esasî dewlet hatin avakirin, civak hatin birê xistin, sanayî pêşketî. Ew hiştiyê ki di roj ava de, ew kek de, görüntîk derkev. Yani imajek behişt, hêzek peyda. Na wî çaxî di tekoşîna me şehristaniyê di tekoşîna me yani ji bo şehristaniyekî demokratik ya ji modernîta demokratik دوێ تەکۆشینە دە ئەنێ بچی تەکۆشینە بکرد ینی ئەو کێمە پرسپکتیڤێ مەی تەکۆشینە چ بن پرسپکتیڤێ مەی تەکۆشینە وێ ئەو بنگە ئەم کار بن دۆندرێ بێ هەموو مۆدەرنی تەدە نرخێ ئینسانی بزانستی و بوجدانی نرخێ ئینسانی دەرخن و ئەو نرخێ ئینسانی برengekî bi hostayî rêya akademiya û lêkolînê demokratîk de garibin bi nirxê civakî kulturel êgê kolektivizme, komünalizme, dayanışma esas digre, ahlak esas digre. Baş behev giredin, serbuxe, لگوری قشول خو، لگوری تاریخ خو، لگوری چند خو، لگوری اخلاق خو امه چه بکن؟ سرکفتن امه به وی شکلی بدست بخن یانجی امه تقلید کرنه اساس بکن نه tamam buyun o tamam buyun de pers gireki. Mesela eskengi tamamım, kengi esko tamamdı benim. demagaz, ben İngilizce bizanıbım. Demage tarzemini jiyane vaki Avrupiyabe, cıl kıyafete mi, tarzemini haberdane, rabun runeştina ame, nezik buna mesela, nezik buna devletler, nezik buna mij civakere, ev bu uçağı esho tamam. U demage ezver nebim esho tamam nabi. Ama dikkat bikin yeki İngiliz, ciboy gınızanı bib kurdi, ciboy hokemani na hasbi. Ama kurd demag gınızanı bib İngiliz ciboy hokemani na hasbi. Du Kurdistan'e de demage gökdelen tüne bendeşin vela teki fakir. Yani bu evi derbas kirna kabuse, derbas kirna krize hatan ha emdriya şaş diledgerin, em çaval edgerin, em dibejin dema em jibibin vekwan. Emi kavse derbas kirna. Ev tişteki pır çevdi, jiber çi çevdi, jiber roj ava nırkhe xo ticari evrensel nak, genelleme nak, genelleme nak, jiber polisekî İngiliz di zamanê xwe de li İngiltere beramberî wetendaşekî İngiliz de esas duruşê disekinî ema aynî polis li Hindistanê insan dikuşt. Tê çi mane? Tê mane hinek nirx, mafê mirova, zanistî, nizamçî, nizamçî evana ji bo hemû cîhanê nîn. Belav nak. Dema git xwazim ew xwe bike di çerçevakê dixwazim me wek xwe bike. Tüketiciyet met pêş bixe, qalibê zihnî el gorî xwe ser me ferz em ji sermaya wer bibin materyalek. Mesela Irak'ta çizgi kitap belak. Tipe gençlik ederdiği, tipe jin derdiği, tipe pazar ederdiği, tipe informasyon ederdiği, tipe parti siyasi derdiği, ligori ve tipe giderdiği. Ev tip, jiboy hareketa sermaye elverişli. Jiboy ve derdi. Jiboy van bir kuvak kuhana. Demek ki dve yarışmaya da emlik arım serbikir. Pır pır mere hovan dadik. Rastiya hovan dadik. Jikokya khod durduk hep ev rüya çareser yenîn. Wî çaxî gerek em baweriyê bixwebî. Gerek em baweriyê bixwebînin. Napirsgirêka me ev e. Ew bawerî em ê çawa fêk bikin. Çünkî izlenime heyilce me. Rojavayî temana pêşketin, rojelatî temana paşketin, hovîtî. Ebeyan li ser me pir bandorekî mezin hey. Bê bawerî, bê iradebûn, tim li çözümlemel vurdiger. em بۆیگە ئەم ئەنالیزێکی ڕاست بکەن ئەم بهێزاخۆ نەباوەر ئەم بهێزاخۆ نەباوەرن ڕەوشەمبی لە ڕۆژەلاتا ناوین ji بۆی ئەنالیزا شارستانیە بکەن سەرۆکاتیە ناخوین سەرۆکاتیە ناخوین کێت خوێنن شتە نظام هەندێکتۆن خوێنن فۆکۆیاما خوێنن نظام ئەم ئۆریانتالیستا خوێنن برنارد لویست خوێنن نظام کیت خوێن نظام کیت خوێن ji بۆی گوخە ناس بکن بێت خوێن سەرۆکاتیە ناخوین ئەمە ئەواناژی ئەنالیزێوان Lisser esas serkeftin roj avay yani idealize kirin roj avay. Her çıka senek rahmet et hepinci. Ama red kirin ve sistemi de tüne. İdealize kirin o ferz kirin ag ev sistem bir sisteme ki cihani. Jberçi em em khobe bawer. Yani inisiyatif jdes mederketi em khobe bawerin. Jboy ve avaya lisser pratika meji. E, e niş, nişan dedi. Minak em beş. Naha velati kurfezi hem velati kendava arabi işte kendavi hem ne ben kendava arabi velati kendavi hem Suudi, Katar, Kuveyt'i jinif şikeddiyetin gil ser bahreki petrol erunuştini o ev petrol pır bir fayda iş bu cihane alem ledgarı yani ev ki e, e, de ali e, ekonomi de gelireki pır mezdin dini e, jiboy ve despekirin ser esası frutuna petrole دەست بە نوبووی نەکرد نوبووی نەکی çekir, چکرد avakirin, ئاواکردن avakirin, ticaret peşkıstın, tüketiciti peşkıstın, gelek tişt evkir. İhtiyacı olan bir ev kahabın, ihtiyacı olan bir zana habın, bir pspora habın. Mesela tişte ki haçir, dükes, dükes eğer bir çuana Suudi Arabistan'ı karek, şu boy karek gibi. Her duji mühendis bana, هر دو جیل یک یونیورسیته خوند بانا هر دو جیل یک یونیورسیته خوند بانا مزداق ام بیشن یونیورسیته بنا بود دنگل جهان کی جانن لوی دا خوند بانا هر دو بچوانا سعودی عربستانش بوی کار فقط یک جی عرب با یک جی انگلیس با یا جی امریکی با معاش ای عرب اگر هزار دلار با ای انگلیس ده هزار دلار aynı cihanda, aynı imkanı var hani. Ciberçin ئەوەیە بێباوەریە بەرەمبەری ئینسانی ڕوشەلات و ئەوەیەت هەموو ئالیە ژیانت مەرەکارە ببینە مثلە hinek evken mühendise mezin hene du üniversitede li Suriye dere ditir gelek işte balkeş dinin yani hinek teze van hene derbare hendesede matematikede teze van hene hadi tezin fakat dema projak çedibi projak çedibi Suriye پسپورش دروت یعنی بوی نرینا خود بی درباری به پراکی مزن به کره به نظام یعنی گلک نرخ civaketlerini sarf kirin jiber çi te enarîne kept ya ere yana halbuki ew narîna han mühendisek li Sûriye pir rehet karin heta bêtir jî rast karin bêtir pratik karin ji ber quşûlê wan welatana ew bêtir dizan feqet ev bêhêvîtî berhemberî xwe ev tişt xwar anîn tabi evvel hemû ew ki ee, li hemû meydanê jiyanê e, merekkar peyda bikin du alî de her deri merekkar veya peyda bikin ji bo îvê ilgiya me beramberî rojhilata mesela em zêde alakadar nîne em şoreşa Fransî baş dikin nas dikin a İngilîzî nas dikin a Emerîkî nas dikin hilbijartinek çê dibe etkinlikekî kulturel çê dibe hunerî çê dibe em baş takip dikin, karin takip dikin ama rojelata navinde dünya xerabe be e, duve derbare zede e, dikkate men akşin. Duvalateki emte dikhabitim bi. Walateki empire berengeki organik alakadarın. Di İran, di Suriye, Türkiye, Irak, di alema Arabiydi, Farisiydi, Acemiydi. Divan deranadı, derbare pevajoya civaki siyasi de emzide agahdar ninin. Sistema siyasil serçe esasi hatiye avakirin. Çanda hakim divan civagana çiye. İnsan ev çi bandor dibe, li dijî çi xwedî reaksiyonu dibe derbarê zêde em ew nak. Em e, kuyrbûnê çê nak. Ew jî e, ji vî mantiqî tê. Ji bo vê demage em vê dersê ew vê dersê tartişme dikin, de esas tiştekî em gerek pêk bînin, de em karibin بیپرس گرێکی دەرباس ئەو نائیدبووی ناخۆمەرە دەرباس بکەین بێتر ئایدی خۆ بن ئەم ناڤەرە کورت بدەنێ ئەمە پیش دەوام